บุ๊กทู เก้าสิบหก 96. คำสันธานสาม Сполучники 3. ดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Я встану, як тільки задзвонить будильник. ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ Я стаю втомлений, як тільки мені потрібно вчитися. ดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ Я перестану працювати, як тільки мені виповниться 60 років. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Коли ви зателефонуєте? ทันทีที่ดิฉันมีเวลา Як тільки я матиму час. เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา Він зателефонує, як тільки він матиме трохи часу. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Як довго ви будете працювати? ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Я буду працювати, доки я можу. ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ Я буду працювати, доки я здоровий. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Він лежить в ліжку замість того, щоб працювати. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Вона читає газету замість того, щоб готувати їжу. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน Він сидить у пивній замість того, щоб іти додому. เท่าที่ดิฉันทราบ บ้านเขาอยู่ที่นี่ Наскільки я знаю, він живе тут. เท่าที่ดิฉันทราบ ภรรยาของเขาไม่สบาย Наскільки я знаю, його жінка хвора. เท่าที่ดิฉันทราบ เขาตกงาน Наскільки я знаю, він безробітний. ดิฉันนอนหลับเพลิน มิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Я проспав, інакше я був би вчасно. ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Я пропустив автобус, інакше я був би вчасно. ดิฉันหาทางไม่พบ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Я не знайшов дороги, інакше я був би вчасно.